قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون Hakika wamehasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu mpaka ilipowajia saa kwa ghafla. Wakasema, ole wetu kwa tulioyapuza. Nao watabeba mizigo yao juu ya migongo yao. Ni maovu hayo wanayobeba Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Na maisha ya dunia si chochote ila ni mchezo na pumbao tu. Na hakika nyumba ya akhera ni bora zaidi kwa wanaomcha Mungu. Basi je, hamtii akilini? قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha wanayoyasema basi hakika wao hawakukanushi wewe lakini hao madhalim wanazikataa ishara za Mwenyezi Mungu walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa udhu hatta أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين نحكيك ولكنوش ومتومه وقبل نعوك nao wakavumilia kule kukanushwa na kuudhiwa mpaka ilipowafikia nusura yetu na hapana wa kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu na bila shaka zimekujia baadhi ya habari za mitume hao وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Na ikiwa ni makubwa kwako huku kukataa kwao, basi kama unaweza kutafuta njia ya chini kwa chini ya ardhi au ngazi kwendea mbinguni ili uwaletee ishara, na lau kuwa Mwenyezi Mungu angependa angeliwakusanya kwenye uongofu, basi usiwe miongoni mwa wasiojua. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون Hakika wanaokubali ni wale wanaosikia na ama wafu Mwenyezi Mungu atawafufua na kisha kwake yeye ndio watarejeshwa. Waqalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih Qul inna Allaha qadirun ala an yunazz آية ولكن أكثرهم لا يعلمون Na wamesema, kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? Sema, hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuteremsha muujiza, lakini wengi wao hawajui. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ۖ ما فرطنا في الكتاب من شيء thumma ila rabbihim yuhsharun, na hapana mnyama katika ardhi wala ndege anayeruka kwa mbawa zake mbili, ila ni umma kama nyinyi. Hatukupuuza kitabuni kitu chochote kisha kwa Mola wao mlezi watakusanywa. Walladhina kadhabu biayatina summun wa bukmun fi dhulumat من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Na waliokanusha ishara zetu ni viziwi na mabubu waliomo gizani. Mwenyezi Mungu humwachia kupotea amtakaye na humweka katika njia iliyonyoka amtakaye. Qul araaytakum in atakum adhabullahi au atatkum as-saa'atu aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin, sema Mwaonaje ikikujieni adhabu ya Mwenyezi Mungu au ikakufikieni hiyo saa? Mtamwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. Bali yeye ndiye mtakayemwomba na yatakuondoleeni mnachomwombea akipenda na mtasahau hao mnaowafanya washirika wake Allahu akbar Allahu akbar Hakika wamehasiri waliokanya kukutana na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hisabu na malipo ya siku ya kiyama na wakaendelea na kukanusha kwao mpaka yalipowafuma mambo ya siku ya kiyama wakajuta na wakasema ole wetu yani msiba wetu kwa kupuuza kwetu kuifuata haki huko duniani nao siku hiyo watakuwa wanaanguka kwa kuemewa na uzito wa dhambi zao ni mabaya mno hayo madhambi wanayoyabeba na huo uhai wa duniani waliouona makafiri kuwa ndio uhai wa pekee na ambao hawaukusudii kwa kufanya vitendo vya kumridhi Mwenyezi Mungu, uhai huo si chochote ila ni mchezo usiokuwa na manufaa na pumbao la kujipumbaza tu. Na hakika nyumba ya akhera ndiyo hasa uhai wa kweli. Huo unawanufaisha zaidi wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu na wanazifuata amri zake. Basi hamtia kilini jambo hili lililo wazi. Hivyo hamfahamu linalokudhuruni na linalokufaeni. Ewe nabii, sisi tunajua kuwa yanakuhuzunisha haya wayasemayo makafiri ili kukukadhibisha. Basi wewe usihuzunike kwa hayo, kwani hakika wao hawakutuhumu wewe kuwa ni mwongo, walakini wao kwa kujidhulumu nafsi zao na kuidhulumu haki, wanashindana kwa inda na wanazikanya kwa ndimi zao dalili za ukweli wako na alama za unabii wako. Na hakika mitume wa kabla yako walikabiliwa na ukanushi na maudhi kutokana na kaumu zao, kama walivyokufanyia wewe kaumu yako. Nao wakasubiri juu ya kukanushwa na kuudhiwa. Mpaka tulipowanusuru. Basi nawe subiri kama walivyosubiri wao, mpaka ikujie nusura yetu wala hapana la kugeuza ahadi ya Mwenyezi Mungu kuwa atawanusuru wenye kusubiri. Lazima haya yatimie. Na sisi tumekusimulia kutokana na habari za hao mitume na tulivyowaunga mkono. Ndani ya hayo mna maliwaza yako na maelezo kuwa yeyote mwenye kuchukua ujumbe lazima ahimili kila namna shida. Ikiwa unaona dhiki kwa kukataa kwao kuitikia wito wako, basi kama unaweza kutafuta njia ya kupita chini ya ardhi au ngazi ya kupandia mbinguni ukawaletia dalili ya kuthibitisha ukweli wako, fanya hivyo, lakini huna uwezo huo. Basi pua roho yako na usubiri kungojea hukumu ya Mola mlezi wako. laukuwa kuwa Mwenyezi Mungu angependa, basi angeliwalazimisha wote hao wayaamini uliokuja nayo, wakitaka wasitake. Lakini yeye amewaacha kwa ajili ya kuwafanyia mitihani, kuwajaribu, basi usiwe miongoni mwa wasioijua hukumu ya Mwenyezi Mungu na mwendo wake kwa viumbe. Hakika wanaoitikia wito wa haki ni wale wanaukubali wale ambao wanausikia kwa msikio wa kufahamu na kuzingatia. Ama hao waliopotoka kabisa hawanafiriki kwa wito wako, kwani wao wamo katika hukumu ya maiti. Na Mwenyezi Mungu atawafufua kutoka makaburini siku ya kiyama na atawarejeza kwake awahisabu kwa yaliyoyafanya. Na makafiri washupavu wamesema, tunataka ateremshiwe Muhammad dalili ya kuonekana kutoka kwa Mola wake mlezi itayoshuhudia ukweli wa huu wito wake. Waambie, ewe nabii, hakika Mwenyezi Mungu anaweza kuteremsha hiyo dalili muitakayo. Lakini wengi wao hawajui nini hikima ya Mwenyezi Mungu katika kuziteremsha ishara. Na hayo hayafuati matamanio yao. Na lau kuwa yeye akiwakubalia hilo walitakalo na kisha wakakanusha baada yake, basi atawateketeza tu. Lakini wengi wao hawajui nini matokeo ya vitendo vyao. Na dalili yenye nguvu kabisa ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake na rehma yake ni kuwa yeye kaumba kila kitu na wala hapana juu ya ardhi mnyama anayetambaa juu yake au chini yake wala ndege arukaye kwa mbawa zake katika anga ila Mwenyezi Mungu amewaumba kuwa ni jamii za umati kama mlivyo nyinyi na amewajalia wawe na sifa zao na vitambulisho vyao na mipango yao ya maisha yao hatukukiacha kitu katika kitabu kilichoandikwa kilioko kwetu ila tumekithibitisha na ikiwa wanakanusha basi watafufuliwa pamoja na kaumu zote kwa ajili ya hisabu siku ya kiyama. Na ambao hawakuzisadiki dalili zetu zinazoonyesha uwezo wetu na ukweli wa utume wako, basi hao hawakunafirika na hisia zao kuwawezesha kuitambua haki. Kwa hivyo wakawa wanababaika katika upotovu wa ushirikina na inda, kama anavyobabaika kiziwi, bubu katika giza la usiku, hawezi kuepuka kuangamia. Lau kuwa watu hawa wameelekea kheri, Mwenyezi Mungu angeliwawezesha wamfikie. Kwani yeye Subhanahu akitaka kumpoteza mtu kwa ufisadi wake aliokusudia, basi humwachilia mbali na shani yake. Na akitaka kumwongoa mtu kwa kuwa makusudio yake ni sawa, basi humsahilishia njia ya imani iliyo wazi na iliyonyoka. Ewe nabii, waambie hawa makafiri, nambiyeni ikikujieni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu hapa duniani au ikikujieni kiama kwa vitisho vyake mtamuelekea yote asiyekuwa Mwenyezi Mungu mkimnyenyekea wakati huo akufaini kwa lolote kama nyinyi mnasema kweli katika kumwabudu kwenu asiyekuwa Mwenyezi Mungu bali nyinyi mnamuelekea yeye mnapomuomba akakuondoleeni mnachotaka kiondolewe pindi akipenda na mnapokuwa katika hali hii ya shida mnawasahau hao mnaowafanya ni washirika wake Mwenyezi Mungu